yapıyor, ıslatıyor. Diyor ki, An Aişe radıyallahu teala anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره Aleyhisselatü Vesselam diyor <clears throat> ki Umene Aişe radıyallahu teala anha Aleyhisselatü Vesselam her şeyinde devamlı hayırlı şeylerde yerhamukallah. Yani devamlı sağı tercih edermiş. Ve burada diyor ki Fina aleyhi ey ayakkabılarını giyeceği zaman. Giyeceği zaman sağ ile giyer. Çıkaracağı zaman solunu çıkar. İster çorap olsun ister ayakkabı olsun. Ayakkabısını giyeceği zaman şahıs ne yapar? Sağ ayağını ilk önce giymesi gerekiyor. Ve genelde iblis Allah Celle Celle bizi onun şerrinden korusun. Bu konuda uyanık olmayan, şuuru olmayan kişilere devamlıkla sallut ediyor. Ey bu sünnetten habersiz olan insanlar siz dikkat ediniz. İnsanlar ayakkabılarını giydikleri zaman belki en takvalı insanlar bile bakıyorsun ki ilk önce sol ayakkabısını giyiyor. Çünkü o kişi bu şuuru yoksa her ne kadar sakallı, her ne kadar şeyh hoca olsa bile o şu o meselenin belki bilincindedir ama o an için İblis ona tasallut ederek o şuuru ondan alıyor. Ve o şuurdan gafil kalarak ne yapıyor? Ayakkabısını, sağ ayakkabısını giyeceğine bakıyorsun ki sol ayakkabısını giriyor. Ve ben bu konuda devamlı dikkat ediyorum. Arkadaş Müslümanlara dikkat ediyorum. İster camide olsun daha başka yerlerde olsun. Bakıyorum ki genelde insanlar soldan başlıyorlar. İlla merrahimallah. Ancak Allah Celle Celle istisna ettiği insanlar hariç. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَتَرَجُّلِهِ ay hatta saçlarını veyahut da sakalını tarayacağı zaman bile ilk önce sağından başlarmış. Veyahut da sakalını tarayacaksa yine sağdan başlarmış. Ondan sonra sol. وَتَهُورِهِ <clears throat> ve bütün temizlikte ister tuvalet temizliği olsun ister tuvalete giriş olsun veyahut da çıkış olsun. Giriş biliyorsunuz sol çıkış sağ. Ancak tuvaletini yapacağı zaman aleyhissalatü vesselam sağ su için sağ kullanıyor. Tuvaletini yapmak için solunu kullanıyor. Dolayısıyla mekruh olan şeylerde el, sol elini kullanıyor. Mekruh olmayan şeylerde daha doğrusu müstehap olan şeylerde sağ elini veyahut da sağ ayağını kullanıyordu. Tıpkı tuvaletten çıktığı zaman sağla, camiye girdiği zaman sağla, eve girdiği zaman sağ ile, evden çıkacağı zaman sol ile ve bu şekilde arabaya çıkacağı zaman sağ ile ve bu şekilde. Demek ki aleyhissalatü vesselam her an için her hayırlı şeyde devamlı ne yaparmış? Sağı sola tercih edermiş. Ancak bazı şeyler müstesna örneğin tuvalete gireceği zaman. Tuvalete gireceği zaman sol, çıkacağı zaman sağ, camiye gireceği zaman sağ, çıkacağı zaman sol. Ve bu girişlerde ve çıkışlarda da biliyorsunuz dualar var. Ve gerçek muttaki bir kişi bu tür duaları ezberleyip bu anlarda her yapacağı şey ne yapmak? O anla ilgili olan duayı veyahut da zikri zikretmesi veyahut da anmasıdır. Bu hadisi de İmam Bukhari ile İmam Müslim rahimahumullah bil ittifak sahih olduğuna dair ittifak etmişler.